reis na die sterre saam met Corrie saadde aande om 6.30 Goeienavond, nou hartelijk welkom by my program Reis na die Sterre. My naam is Corrie en ek gesels oor alles en er nog wat vanaf die ontstaan van die hedal tot nou en dalk nog in die toekomst ook, wie weet vanavond gesels ek soos ek verlede week beloof het een bykie oor wat die mense daar by sun aanval vang en nog een paar ander interessante hede, maar kom ons luister eers een bykie na die Rajas Brothers met Unchained Melody Oh my high. die Rogers Brothers met Unchained Melody. Ek gaan nie na die feitelike dinge verwijs wat by Soon gebeur het. Ek het een interessante gesprekkie wat ek en Dr. Tini eders binnen die volgende week of drie sal bespreek omtrend die meer verwijs in diepte saak of in diepte kant van die hele aangeneemdheid. So ek kyk vanavond na al die verskillende theorie rondom wat gebeur by Sun. As jy nou nog nie van Sun gehoor het nie, dit is daar die verskrikkelike ding in Switzerland daar die machine wat hulle gebouw het om atome te split en so aan. En ek het bykie gaan kyk wat sê op Wikipedia van sin en al die ding wat daar gebeur het, het ek teruggegaan tot die in 2007, 2008 wat mense gesê het oor die gebeur rondom sin en natuurlijk was daar vraag daar is die groot hydron machine, dit is die machine daar by sin of sin staan vir die Europese centrum vir kern navorsing en dit is in 2008 aangeskakel om atome op te splits en dier dit dier amper die spoed van lig te mekaar te laat bots en onder meer in die verwachting dat die Higgs boson deelkie in die botsing as ware losgeskit en dis waar geneem kan word. Nou hierdie boson deelkie staan ook bekend as die god deelkie en die wetenskapelikers is bezig om al hierdie opties in hierdie theorie te onderzoek en dit is ook nog maar deel van die heelal en wat daarmee gesaamd gaan want dit is so groot onderwerp, die heelal in sit self is so groot dat ons menselike brein nie al die dinge in die heelal kan verstaan nie, nie al die dimensies kan verstaan nie, ons kan dit maar net nie by kry nie, omdat ons brein so beperk is. Of dag is hy nie beperk nie. Nou wat gesê word van hierdie Higgs boson deelkie of die God deelkie, dit is die hedendagse heilige graal van die fysika. Dit bestaan in theorie en ons nog nooit waargeneem nie. Nou, fysici reken, dit is tak die deelkie wat massa aan materie geem. En as dit waargeneem kan word, sal groot dele van die hedendaagse theorie oor die aard van materie recht bewys kan word. Die hees gedeelte van die deelkiese naam is genoem na die Britse wetenskapelike Peter Hicks, wat in 1964 met die idee voor een dag gekom het, dat daar so iets moet bestaan. Die beson gedeelte daarvan verwys na die soort deelkie wat die Hicks is. Boesons is die deelkies wat reageer in pas met die bose aanstaanstatistieke en die bose hierin verwijs na die Indiese wiskundige Satendra Nath Bose wat in 1922 pionierswerk op hierdie gebied gedoen het. Interessant, het jy al die dinge geweet, is jy bewus daarvan, is jy ooit bewus daarvan, dat hierdie verskrikkelijke machine daar in Soetserland bestaan, waarmee hulle al die dinge aanvang? Nou, daar is heel wat theorie rondom hierdie machine in Soetserland, nou, ek gaan aan een paar deelkies daarvan vanavond raak, maar voor ons daarby kom, en voor ek by nog van die ruimteprogramme kom, kom ons luister, eers nog een stukje muziek, ek keir vir volgende muziek, nog so 40 minuten saam met jou, en hier is Enya met Only Time. Who can say say Kenya met Only Time en soos ek beloof het, gesaas ek net oor die feitelike dinge oor hierdie verskrikkelike machine daar in Switzerland. Ek en Dr. Tini gaan binnenkort een program doen oor hierdie dinge waarvan ek nou nie een kenner op die gebied is nie, maar Dr. Tini is een kenner en hy gaan vir ons al hierdie dinge verskrikkelike bykie meer duidelik maak en wees waarom het alles draai. Maar dit is vir het program in die volgende week of twee, daar gaan Dr. Tini al hierdie dinge vir ons in een helder licht blaas. Nou volgens die Britse korant, die Telegraaf en die Britse wetenskapelike Stephen Hawking gesê, die hydromachine by Soon is saam met die wereldse onderskeie ruimteprogramme uiters belangrik vir die menselike ras saam koosle minder as 1 tiende van die presentatie van die wereldse produksie. As die menselike rest het nie kan bekoosdag nie, dan verdien hy nie die beskrywing menselik nie, het Hawkins aan die BBC nogal gesê. Maar Hawkins sê, hy het reeds 100 dollars so wat 818 rand gewet dat die hekspartikel nie dier die hydringmachine waargeneem sal word nie. Hawkins sê, die hydringmachine of die LHC of Large Hydrogen Collider sal die energievlakke waar ons deelkie interaksie bestudeer met een factor van 4 vergroot. Volgens die huidige idees sal dit genoeg wees om die heeks raak te sien. Maar ek dink dit sal baie meer opwinnend wees as ons nie raak sien nie. Kom ons kyk wat sê die verder van hierdie ding. Die Franse astrofysikus Hubert Reeves reken dat die LHC gaan tot ontdekkingslui wat fysika vir altyd gaan verander. Hoekens het gemeen die machine sal daartoe lei dat super ewe knie vir bekende deelkies gevind kan word soos sogenaamde super symmetrische vernoote. Hulle sal die string theorie bevestig en hulle kan die swart materie of die black matter opmaak wat volgens theorie sterre stelsels by mekaar of mekaar reg so het Hawking volgens Sapa gesê. Nou jy sêk al gehoor van die black matter of die swart materie in die heel al, hulle sê vir elke gedeeltekie van een materie is daar een stikkie swart materie of black matter. Ons kan bykie in een volgende program bykie meer na hierdie black matter kyk. Dit is nogal baie baie interessant. As jy daak belangstel in hierdie type van dinge, kontak my geris en ons kan een bykie gesels daar oor. Nou, as ons kyk na hierdie geweldige, verskrikkelike machine, waarvan, of die collader waarvan hulle praat, dan neig dit ook baie om na die geestelike dimensie oor te hel, want die scheidsling daar is baie, baie dun, en hulle reken dat hulle hierdie potels wil oopmaak na nieuwe dimensies of geestelike dimensies, en daar is tot beweringsgemaak dat hulle die hekke van die hel wil opmaak. Nou, dit is verskrikkelike dinge wat daar gesê word. Let weet my bykie, wat denk jy van al hierdie theorie en al hierdie ding wat in die licht rondswerf? Ek sal graag jou mening ook wil hee op, hee op. Nou, ek wil nou nie die godsdienst en wetenskap tegen mekaar afspeel of opweeg nie, want ek seker al van dat wetenskap die onderspit sal daf, maar kom ons kyk verder, die ons kyk na die mystiek, nou volgens die centrum vir mystiek is dat die volgende dimensies geïmpliseer word, namelijk verlichte weisheid en inzicht, helderheid van emoties en wil, en dan ook die klaarheid van universele welwillendheid en noldadigheid, wat dit ook al beteken. Nou, as die mens nou verstaan mystiek as gedeeltelik oorvleel met terreine van godsdienst, wetenskap, filosofie en esoterika, dan moet die mens seker alle historische uitingsvorme van mystiek respecteer, wat denk jy? Nou, een mens aanvaarde dat die mystiek in die basisse constitutie van die menselike spesie gewortel is. Mens het my altyd daar die oorhelling van die mysterie, die onherkenbaar, die on, dit wat jy nie weet nie, al daardie goeders is in die mystiek in verweef, die paranormale, al die dinge is daar ingeweef. Nou, dit word nou in die geskiednis, in mythes, in vertellinge, alles weergeen, en een mens moet ook maar een uh, oopgemoed hou daar om na al hierdie dinge te kyk, maar ek sal graag jou mening wil weet oor al hierdie dinge, wat denk jy van die paranormale, wat denk jy van hierdie geweldige machine daar in Switserland, daar is heel wat uiteenlopende theorie omtrend hierdie geweldige machine daar. Nou, <clears throat> baie jammer, my keel, hak hier so vast, ek dink, gooi daar koffiekie vir jou, kom ons drink, so slikkie water of koffie of daak, een koeldrankie, laat ons verder gesels. Kom ons luister vir my nog een stikkie muziek, terwyl ek vir my daar een drinkdinkie nader skraap, en op my spijskaart ek een lekker stikkie muziek van Paris, Frans met La Vie en Rose. Geniet om saam met my. prachtige stikkie La Vie en Rose en Tanya sê sy is gladie geïnteresseerd in hierdie verskrikkelijke ding en sy sê Jesus is al hoop en al hierdie dinge word beheer dier een soevereine weese wat buiten tyd bestaan en sy sê sy weet nie hoekom die mens om die gloe in die een wat het als gemaakt het nie en ek stem saam met haar ons het een groot skepper wat alles gemaakt het, en ek weet ook nie, hoekom is mense bezig met allerhande goeders te temper, wat hulle nie veronderstel is om te temper nie, maar ek wacht vir dokter Tini, hy gaan al die dinge vir ons uiteensit, ek kan nie wacht vir die braakje nie, hou gerust die Facebookblad dop, ons gaan dit bekend maak, dan gaan dokter Tini vir ons al die dinge uitlee, en vir ons vertel, waar oor alles gaan, En ek het verder gaan kyk na hierdie Higgs beson, dit is nou een uitstekende voorbeeld van een toetsbare theorie, Toe Peter Hicks en sy medewerkers hierdie partikel in 1964 voorspel het, is dit dier Steven Weinberg gebruik om die massas van die WNZ-partikels te bereken. Hier gaan ons nou in die wetenskap in met diep wiskunde. Hierdie deelkies is in 1993 experimenteel gevind en die Hicks-persoon is inkoopereer in die standaardmodel van kernfysika. Nou sê die mens met echter soos Einstein vraag, is daar onder hierdie empirische werkelijkheid een onafhankelike realiteit van dinge op sigself. So onafhankelike realiteit is nood, noodgedwonge heel te mal metafysis, want ons kan nie een werkelijkheid waarneem of meet wat buiten observatie of meting gelee is nie. En dan denk ek so na die spirituele dimensie. En ons as mens se brein en vermoens is so beperk dat ons nooit in ons leeftijd of in duisende leeftijd na ons sal mense die grootheid van die skipping en die grootheid van die heelal kan verstaan nie. En ons wetenskapelik is, is allemaal hier bezig met al die experimente om een waarheid te probeer in die hande kry, te probeer een waarheid te uitvind en ek wonder by myself, sal die mens ooit die waarheid weet? Sal ons ooit genoeg kennis inwin om die waarheid te kan ken? Wat denk jy? Ek persoonlik dink nie dat ons mens, as menslike verstand en mens, al hierdie dinge ooit sal kan verstaan nie. Ja, ja. Nou, as ek kyk na die onafhankelike metafysische waardelikheid, is dit iets wat Vriesove probeer onderzoek, maar die Vriesove is nie wetenskapelik is nie. Hulle benodig nie bewijse nie, vir hulle is dit voldoende as hulle interpretaties rationeel vestig, logisch en gestruktureerd en samenhangend is. Nou, as my eens terugkyk in die verlede in, is dit nie maar hoe alles aan ons oorgedra word nie. Amal kyk met hulle eier interpretaties na al die dinge in die lewe. En jy dra jou siening oor na jou kinders toe en jou kinders dra weer hulle siening oor na hulle kinders toe. En die leiers in die gemeenskappe dra weer hulle sienings oor na hulle groepe mense toe. En dit maak die mense verstand nog verder dier mekaar, want elke groep glo anders as die ander groep. Nou, As ons kyk na ons eie tydse theoretici, het hulle echter die metafysika landskap gevestig in die terrein so mathematisch gedefinieer, omgedolwe en verwerk, dat hulle het moeilik vind om daar die komplekse structuur te verlaat. Nou, elementaire partikels het snare of membrane geword en volgens supersymmetrie het elke partikel een metgesel of partikel en daar moet 6 of meer extra dimensies wees, wat so danig gecompacteer is, dat ons hulle nooit sal kan waarneem nie. En daar praat hulle nou van die, skies <clears throat> toch die spirituele dimensie na die type, type van dinge. En dan praat hulle van allerhande dimensies van ons dimensies, wat nou is, en dimensies wat daar kan bestaan, maar ons sal dit in hierdie leeftijd nie weet neem. Althans, ek geloof nie so nie. En ek sal graag jou mening omtrend al hierdie dinge wil hoor. Daar is ook een snaartheorie en die veelvuldige heelal theorie en as mens nou kyk na al hierdie dinge en al hierdie veel heel, veelvuldige heelalle wat daarvan gepraat word, kwantumfysika, en al die goeders, dan kyk ons na Stroedingerse kat, wat sowel levend as dood is, oftewel die kat is in staat van een superposiesie, totdat die boksie opgemaak word, en dan kobeleer die gulfunksies in die kat leef voort, of is dood. Dit is heeltemaal in teenstelling met mekaar. Nou hier die selfde siening, hoe dier mekaar het ook al klink, is net soos vir die elementaire partikels wat daar is. Dit is nou met betrekking tot die eigenskap bekend as spin wat een superposisie kan wees, so spin op en af. Lekker dier mekaar neem. Dan krijg ons nog goed soos elektrospin en al daar type van dinge ook. En elektrospin as mens nou daarop kyk, die apparaat waarmee gemeet word, wat die staat van een elektron is, kan ook in een superposiesie wees en volgens hulle ook die omringende materie, die aarde self en die rest van die heelal. Klink dit vir jou verstaanbaar of is jou verstand nou heeltemal, nes myne, somme heeltemal door mekaar? Nou, as mens nou <laughs> kyk na hierdie verskline posiesies, die superposiesies, hulle reken, hulle kan onafhankelijk van mekaar evolueer en is veelvuldige werelde. Dit is telk heeltemal onafwendbaar dat daar meer as een dimensie en een meer as een wereld is. So ek sê, ek gee nou net die feite deur en die dinge deur wat ek nou van ander ons afkry het en ek sal graag jou mening ook wil kry soos ek sê, ons het een program binnenkort wat ons een bykie meer lichaam werp op baie van hierdie dinge dier een baie bekende en een begaafde beleese Dr. Tini. Kom ons luister nog so stikkie likkie en baie dankie Tanja dat ek dat jy vir my raad geet om hering te kry vir my stem ek gaan definitief daarvan kry somme dadelijk dadelijk en baie dankie vir die saamkeur en die ondersteuning dit word baie baie waardeer en ek het vir ons nog een lekker stikkie muziekie so, dit is Shania Twain met From This Moment On MUZIEK this moment. Life has begun from this moment. You are the one right beside. From this moment on, dear Shania Twain, baie, baie mooi liedje, en ek dink, hy is immer gewild, en hy sal vir baie, baie jare nog baie gewild blij. Nou, die beste wat die mens tot op hede kan sê, is dat theorie wat op een waarde of een betekenisvolle wijze bijdraas kan lever oor ons kennis oor die fysische werkelijkheid en wat nie duidelijk tot teenstrijdighede leid nie, beslis aandag verdien. Nou, as ons kyk het, ek het genoem van die snaartheorie, dit gaan beslis mank aan verskye gebreke, maar het toch baie interessante stof tot, tot nadenke gelever, en die groot vraag is, of theoretische fysika en kosmologie ons enigszins nader gaan bring aan een begrip van die materiële werkelijkheid wat ons omring en waarvan ons self deel is. En as ons nou kyk na Sun, ek het nou soon al een paar keer genoem, hier verskrikkelike machine wat hulle in Switserland gebouw het, en die vraag wat ek myself afvra, is hoekom spandeer die wereld lande so baie geld aan hierdie verskrikkelike machine? Wat is die doel achter hierdie machine? Laat weet my, wat denk jy daarvan? Hoekom weet hulle hierdie machine vervaardig? En as ek nou kyk, daar is 2400 voltydse en 1500 deeltydse werknemers betrokke en daar is ongeveer 10.000 besoekende wetenskapelikers en ingenieurs van nagenoeg 608 universiteite en navorsingseenhede. En daar word 113 nationaliteite verteenwoordig by hierdie hele product. Of nie noodwendig product nie, hierdie hele oefening of experiment waarmee hulle bezig is. Nou, soons hoofdfunksie is om die deelkie versnellers en ander infrastruktuur te verskaf wat nodig is vir hoë energie fysika navoersing. En die resultaat is dat tal experimente uitgevoer is door soon na internationale samenwerkingsgeleendhede. En dit het ook hier ontstaan dat al die lande en al die laboratoriums of wetenskapelike instituut te saamwerk aan hierdie hele projek. Die hoofterrein by Soon Huisvies, een groot rekenaar met een krachtige data verwerkingsfaciliteit, hoofdzakelik vir experimentele data ontleding. Nou weens die behoefte aan die beskikbaarheid van hierdie faciliteit aan navorsers op ander plekke, is hierdie een historisch, een groot kern vir die weie area netwerk en dit prikkel my om te dink dat daar soveel energie, soveel geld en soveel van die wereldlande betrokke is dat daar definitief iets achter, achtersteek. Nou, daar word ook onderzoeken gedoen dier middel van partikelversnellers waarmee partikels tot amper die spoed van licht versnel word voordat dit met mekaar bots. Gedierende hierdie inpak breek hierdie eh, partikels en hierdie experimente word gedoen om theorie te vind wat die vier fundamentele kracht het. Nou, dit kan verklaar ten opzichte van een enkele elementaire kracht op hierdie oomlik word aan nog een groter partikelversneller gewerk en die, daar word gehoop om hierdie heksbesoen partikel wat ander partikels massa te geem en la, die laaste partikel in die standaard model van materie wat nog nie waargeneem is nie, is natuurlijk hierdie heksbesoen partikel. Nou daar was ook een hele klomp ander theorie daaromtrend wat ek nou nie vanavond gaan bespreek nie, maar ek het wel vir ons uh, ehm, inzetsel afgelaai om te speel, daar was blijkbaar ook een boodskap gewees aan die elite van die lande, daar was blijkbaar een boodskap gewees dier William Mount en hy het blijkbaar ook sy kop in hierdie machine gesteek en iets verskrikkeliks gebeur, halfde van sy kop gesteek het ewe skielik nie meer verouder neem. En daar is heel wat theorieën daarom treend, hulle reken dat het iets te doen met hierdie boson partikelkie, wat iets daarmee te doen het, maar ek gaan nou nou die inzetselkie speel wat ek afgelaat, om treend hierdie hele boodskap wat gesteer is aan die mense van die wereld. Nou, hulle reken, dit was een boodskap gewees van die Heere af aan die mense of die mensdom om vir hom te wees dat hy bezig is met vier speel en dalk is dit so dat die mens bezig is met die speel van vier is ek dink aan alles wat hier staan laboratoriums plaas vind, wat gedoen word in laboratoriums kan die mens werkelijk reken die mensdom is bezig om met groot vuur te speel. Die hele doel van die een groep sê, hulle reken dat die doel achter soon is om een nieuwe dimensie of een geestelike dimensie binnen te gaan of een deur op te maak na een hele nieuwe dimensie. En reken weer, dit is om die poorte van die hel op te maak en ander reken as jy na die bybel kyk, is ons nou in die laaste tye waar al hierdie dinge tot vervulling kom, waar die poote van die hel wel opgemaak word. Nou, mens kan baie dinge, mens kan groot debatte aanhanig, aanhanig maak met al hierdie theorieë oor hierdie verskrikkelike machine in Switzerland. Terwyl ons bykie daar oor dink, en terwyl jy bykie dink, of jy graag jou opinie ook wil lig, kom ons luister nog een liekie, en ek het vir ons op die draadtafel Rosette met It Must Have Been Love. Na dit gaan ek die insetsel speel oor hierdie boodskap wat hulle reken na die groot moontede gestuur is. Dit is die Heere sy waarschuwing aan die mensdom. Kom ons luister daarna, vertel my wat denk jy daarvan. Denk jy dit is so, denk jy dit is onwaarhede, laat weet my wat is jou siening omtrend dit. Hier is Roxette met It Must Have Been Love. 18. Message from God warning throws Western elites into absolute terror. By, Fall, and as reported to her Western subscribers. A paradigm-shifting report presented today to the Security Council, SC, by the Federal Medical Biological Agency, FMBA, states that a message from God was recently relayed to the most powerful group of Western elites ever assembled, termed the Bilderberg meetings, the importance of which was so terrifying to those who heard it, they instantly pledged their nation's total resources in order to stop what they know will be the end of their rule over Earth. Note, some words and, or phrases appearing in quotes in this report are English-language approximations of Russian words and phrases having no exact counterpart. According to this report, the Bilderberg Group that has hosted these meetings for around 130 of the most powerful elites in the Western world for 63 years, was founded, in 1954, by Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld, who, prior to World War II, was a member of the Nazi Party of Germany and writer SS officer whose main slash central duty was securing Western nation funding for Waffenamt, German Army Weapons Agency, scientific projects most particularly the Heidelberg cyclotron. Upon the outbreak of World War II, and the Nazi German invasion of his home nation, Netherlands, this report continues, Prince Bernhard fled to Britain where he eventually secured a position in British intelligence due to the influence of his cousin King George VI who overruled both Prime Minister Winston Churchill and Allied War Commander General Dwight Eisenhower, both of whom gravely mistrusted Prince Bernhard due to his Nazi past. Prince Bernhard, left, in overcoat, with Adolf Hitler, center, in 1934 in the aftermath of World War II, this report details, Prince Bernhard financed a private investigative force of over 200 former British and German intelligence operatives to scour Germany for all documents and scientific literature related to the Heidelberg cyclotron and upon the completion of this task-slash-mission in 1954, he founded the Bilderberg Group on May 29, and whose Western elite attendees, seven months. Later on December 9, agreed to form and finance the European Organization for Nuclear Research, CERN, and adopt as its logo the 666 brand known as the number of the beast. With CERN having built under Prince Bernhard and his Bilderberg Group leadership the world's largest and most powerful cyclotron particle collider, Large Hadron Collider LHC, that is the most complex experimental facility ever built, and the largest single machine ever built in human history this report explains, its true slash real purpose was shockingly revealed in 2009 by CERN's Director for Research and Scientific Computing, Sergio Bertolucci, who proclaimed, out of this door might come something, or we might send something through it. As to whom or what CERN is attempting to contact, this report notes, was made more clear to understanding last year, 2016, when dozens of its most highly prized scientists were captured on video by Foreign Intelligence Service, SVR, assists performing a human sacrifice before a giant statue of the destroyer of worlds god Shiva. CERN scientists in August, 2016, performing human sacrifice before god Shiva. Leading this subhuman sacrifice ritual, this report details, was its Director General Fabiola Giannotti who is the first woman to hold the position of Director General at CERN, on July 4, 2012 announced the discovery of the Higgs boson particle, and, most critical to note, became the first leader in CERN's history to attend a Bilderberg meeting, as she did so on June 1, 2017. Barely a fortnight ago, on June 1, this report continues, CERN Director General Fabiola Giannotti addressed the entire assemblage of the Bilderberg Group where she delivered the message of God that had been received slash deciphered by the Large Hadron Collider LHC and that so horrified and terrified those hearing it, they immediately pledged their Western nations to funding a cyclotron particle collider three times as big, and seven times more powerful, than the Large Hadron Collider LHC and whose cost can only be measured in the trillions of dollars. Critical to the Federal Medical Biological Agency being able to fully ascertain CERN's attempting to establish contact with other dimensional entities, this report astonishingly reveals, is scientist Dr. Anatoly Bugersky who on July 13, 1978, became the only human being in history to have ever stuck his head inside a cyclotron particle accelerator while it was in operation, and has left him with the ability to mentally transverse dimensions. After having a particle beam shoot directly through his head, this report continues, Dr. Scientist Bogursky became paralyzed on the left side of his face and which over these past 39 years has refused to normally age, and since 2009, has seen his ability to connect slash converse with unknown dimensional entitles expand as the left side of his brain is now apparently rewiring itself. Dr. Scientist Anatoly Bugersky stunningly supporting by scientific evidence what is now occurring with Dr. Scientist Anatoly Bugersky, are the words of the theoretical physicist who originated quantum theory, Max Planck, who stated that human thought was the basis for all matter, and in 1931 stated, I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness. Concurring with Max Planck whose quantum theories are accurately describing what is now occurring to Dr. Scientist Anatoly Bugersky, this report says, are a staggering number of the world's most accomplished scientists, including 20 Nobel Prize winners who, in 2014, openly published their stunning document titled A Call for an Open, informed study of all aspects of consciousness wherein they warned that the truth of God and humans was being suppressed in the West. Of the truths of God being suppressed in the West, this report says, is that when a male sperm meets a woman's egg, a brilliant flash of light instantly appears and is the splitting of an as yet unknown particle, with one part being left in the baby, and the other becoming interdimensional. Eggs flash as they meet sperm enzyme, capturing the moment that life begins known as quantum entanglement, this report explains, this split-apart particle created when life begins has the ability to communicate with both halves of itself instantaneously though separated by trillions of millions, or even other dimensions and that the father of modern physics, Albert Einstein, called spooky action at a distance and spent his life trying to disprove, but never could. In fact, this report notes, Einstein was conclusively proved wrong that particles not only exceed the speed of light, but can communicate instantly though separated by any distance, or dimension, in 2015 by researchers at the National Institute of Standards and Technology and whose astonishing findings were further confirmed this past week by Chinese scientists too. As to what this all means in its most simple rendering, this report explains, is that the entire basis for all matter and human existence has been proven to be 100% false and built upon nothing more than falsehoods and deliberate deceptions with the real slash true truth being that at the instant life is created in the womb, an inseparable and instantaneous communication link between human beings and God is created. So powerful, in fact, is this human-God link, aka prayer, this report says, New research is proving that it can even change our very DNA affecting not only our mental states, but also can protect our body against disease, including cancer. To the most powerful effect of this human-god link, though, this report continues, is new research, also, proving the validity of the decades-long research conducted by Dr. Scientist Pjotr Garjajev proving that words, and words alone, whether read or spoken, not only can change DNA, but underlies all matter too which may be astonishing to many, except those of Christian faith whose Bible stated thousands of year ago what is now being discovered by it simply stating, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God and to the message of God delivered to the Bilderberg Group barely a fortnight ago by CERN Director General Fabiola Giannotti that caused such terror among these Western elite master rulers, this report concludes, was an image produced by the Large Hadron Collider LHC that formed a single word in the ancient Hebrew language that's pronounced as tickle, and basically, means, you have been weighed on the scales and found deficient June seventeenth. 2017 Copyright EU and US All Rights Reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at whatdoesitmean.com. Daar het ons die boodskap wat deurgegee is volgens die wetenskaplikes. Laat weet my wat denk jy daarvan en ek hoop dat ons hierdie week daar die gesprek kan hee om al die dinge te bespreek en Ek sal met Dr. Tini gesels en hooplik volgende saterdag aand het ons die antwoorde op baie van hierdie vraag. En ek wil daarmee vanavond vir jou groet. Baie dankie vir jy saamkeier. Baie dankie vir jy saamkeier en onthou, ons amal het een kies in die lewe, ons moet kies wat een paadje ons gaan stap en bly ingeskakel vir die programme net hierna en ek gaan met jou uitspeel Mario Lanza met I'll, I'll Walk With God een liefdeke aan verder, tot ziens I'll walk with God from this day on